O patramado idolatrado, um salve As emoções de assistir um gol Ver a estrela brilhar do Gabriel Jesus Ver o golaço daquele Gabigol Ainda mais forte emoção ver o Neymar Acreditar que o campo vai sacudir Aqueles que de lá de fora vão chorar. Mas é entrar em campo, começa a sorrir. E da cabeça ao ombro faz sinal da cruz. E agradecer mais um dia pra Jesus jogo é seleção. Emocionar o outro lado da televisão. Entrar em jogo é seleção. Emocionar o outro lado da televisão. Sacudir o sofá é porque o Brasil fez gol. Toca a bola, anima pro Gabriel, pro Gabigol. Sacudir o sofá é porque o Brasil fez gol. Toca a bola, anima pro Gabriel, pro Gabigol. Sacudir o sofá é porque o Brasil fez gol. Toca a bola, Neymar pro Gabriel, pro Gabigol. Sacudiu o sofá, é porque o Brasil fez gol. Toca a bola, Neymar pro Gabriel, pro Gabigol. Entrar em jogo é seleção. Emocionar o outro lado da televisão. Entrar em jogo é seleção. Emocionar o outro lado da televisão. Brasil detona funk, porra. Desce e rebola sua gostosa que eu me amarro rebola, sua gostosa que me amarro.